Երեկ եւ այսօր Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում հավաքվածների պահանջն ու մտահոգությունը մեկն է՝ Դուսկե կա փողոց, վեր, ասենք, վեր Արցախը լինելու անկախ եւ մենք ինեն չենք Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Մունքսը պանջում եք միայն հա, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, այս պահին եթե ցույցեր մունքսը գնանք, եթե մունք միասնական լինենք, մենք կարող ենք ամեն ինչ անել ու լիդեր լինենք մեր սեփական պետության մեջ։ Ու բավական է ինչքան մունք իլալանք զոհ, զոհի կարգավիճակում, բարալուկ ուրիշ դուդուկների տակ, սխալները շատ են, ահավոր շատ են, բայց հիմա մեղադրելու որևէ մեկին մենք մեր խնդիրը չենք լուծել։ Մենք այսօր կանգնել ենք դուրատևման խնդրի արչև։ Մենք այսօր հայրենիք ենք գործում, որի մեծ մասը արդեն գործրել ենք։ Մեր ժողովուրդը պարտական է, ամեն մեկը դիսկյասը ստեղ ոնց 30 տարի առաջ դուս եկալ, ասալ վերի մենք ժողովուրդոնք, մենք մեր ինքնորոշման իրավունքը օգտագործալ են ու ինքնահռչակվալ։ Մենք ժողովրդի տայա պահանջում, վեր այս պահին դուսքան վեր աշխարհի հանրությանը ցույց տան, վեր իսկական իստե ժողովուրդ կան ու այդ ժողովուրդը պատրաստն է իրաց իրավունքների համար պայքարի։ Սա է ամենագլխավոր խնդիրը այս պահին, օրասական խնդիրը, ու այս պահին իմ կարծիքով սա է տեսնում հուսադրող է այս ամեն ինչ։ Ու սա Պատիոկուտից մեզ վեշի ուրիշ վնաս հասնելու չի։ Հանրահավաքները օգուտից բացի վնաս չեն տա, սա ցուցարարների կարծիքն է։ Որքան են ցույցերն արդյունավետ եւ ինչով են օգտակար, Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Գագիկ Բաղունցը հստակ չի կարողանում ասել, բայց որ այս պարագայում ճիշտ է, չի կասկածում։ Ժողովրդի համախմբված կամքի դրսևորումը դա միանշանակ ընդունելի է։ Մենք իրավունք մի քիչ ամբողջ ժողովրդով մի կողմ ենք քաշվել քաղաքական գործընթացներից, բանակցային գործընթացներից եւ դա այն իրավիճակին, որ ճշմարան է ենթարկվում համիջապես իշխանության ներկայացուցիչները եւ եթե իշխանության հետևի կանգնած չի համախմբված իր ինքնությունը, իր անվտանգությունը եւ իր պետականությունը պատրաստական ժողովուրդը, ապա իշխանությունների դիրքորոշումը բավականին թուլանում է Բաղունցի համոզմամբ պետք է Արցախի հարցի կարգավորման նոր տեսլական մշակել։ Ուշ չէ հիմա դրա մասին խոսելու համար, բաղունցը բացասական պատասխան է տալիս, երբեք էլ ուշ չէ։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վահրամ Բալայանի կարծիքով Արցախի հարցի լուծումը նրա միջազգայինորեն ճանաչումը կարող է լինել, որի շուրջ աշխատում են իր խոսքով Արցախյան առաջին պատերազմից սկսած պիտի պայքարենք, պայքարում ենք, որպեսզի Արցախայցյան արդար դատը պաշտպանվի ու միջազգայինորեն Արցախը ճանաչվի որպես անկախ սուվերեն պետություն։ Իսկ ինչպես պետք է դա արվի։ Իհարկե, բարդ հարց եք տալիս այն դեսանկյունից, ես դրա մասացի մեր ռեսուրսների ներուժի սահմաններ, այսինքն շարունակել միջազգային կառույցների մոտ պնդել մեր ճշմարտացիությունը, մեր իրավունքը պաշտպանել եւ միաժամանակ նաեւ ներքին կյանքում էլ հնարավորինս փորձել երկրի կենսունակությունը բարձրացնել, ժողովրդին համախմբել եւ շարունակել այդ ճանապարհը։ Սա է ուրիշ այլ ընտրանքային ճանապարհ չկա։ Ադրբեջանում նույնպես բողոքի ցույցեր են։ Սեպտեմբերի 13-ի ռազմական ագրեսիայի հետևանքով զոհվածների հազարավոր ծնողներ դուրս են եկել փողոցներ, հասել Միլիմեջլիս, պահանջելով դադարեցնել պատերազմն ու վերադարձնել իրենց ворթիների մարմինները։ Ներքաղաքական խռովությունները, որ խմորվում են հակառակ պետությունում, Ալիևի քարոշչամեքենայով հեշտությամբ թաքցվում են, փակելով նաև միջազգային կառույցների աչքերը։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։